emanaldiaren zentzua da transmisioa. Eta transmisioa gertatzen bada, ni inork ez du pensatzen zenbat irauten duen. Kiberetik doarak segitu behaznik, segitu behaznik. Ni galtzeko ez diatne horren behar. Ni ez doa bide hortatik jasine, errekara initik ez! ongi etorriak entzule gure gaurko kulturratal Gaur gure kulturrataluntan Bernardo Atxagak aur literaturan eta erein argitaletxarekin plazaratu duen sola eta lapurra liburua izango dugu izpide. Izan ere, Bernardo Atxagak 2000 eta mabosteko mars saria irabazi du solaren abenturak biltzen dituen ingelesera itzuliriko ba, liburu bildumarekin eta erranen dugu, esola txakurraren peripeziak bilduz, orain arte atxagak, bos liburu argitaratu dituela. Solak badu lehoien berri, sola eta basurdeak, sola eta angelito, sola eta ameriketako izeba, eta azken hau, arkeztu berri duena, sola eta lapurra. Ba, Bernardo atxaga idazlarekin mintzatu gara, Eta liburuaren bueltan, astapen batean kontatu digu umorea bere lanean baitezpadakoa dela. Bernardo Atxaga. Beti izan da, eta oain inoiz baino gehiago, ba entzuten ditugun mezuak eta normalian aktore serioz batzuk esan da bezala entzuten ditugu. Badirudi, ba handik eta emendikan etortza zaizkigu mezuak denak direla, ba egilaren izenean, zintzotasunaren izenean, denak askatasunaren izenean, justiziaren izenean, eta ba, baina diskurso gehienak, Mm, alako gezur bat badute, ez dakit noainokoa, baina betu dute zerbait gezurrezkoa, eta umoreak egiten duena gezur hori salatu, ez? Egiten du modurik agian ederrenean, eta hori da, ba, par egin ez? Azken batean umorea hori da, ez? Umorea da pizkar justiziaren alde, da, nahi badezu, ez? Justiziaren alde naiz eta ez izan, no, no, eragina undiri, baina beti du alako. Gero umoren artian, oire esan barra daukat, e, nik e, ez dut nahi, umore mikazik, e, umore garrazik egite ez du, nahi zait, e, umore beltza maite dut, baina ez umentzako, eta umentzako nahi dut kolon edo paliazoek egite duten, o paliazo batzu bintzat egite zuten umore txuri hori nahi dut, ez? Apur bat, e, barregin ez dakit nola esan, uskeriekin nahi baduzu, e, e, mezurik zabaldu gabe bakarrik, mezu bakarra da, bueno, kontuz, ez hartu bizitza hain modu seriosoan, ze litekena da ez izatea horrela, ez? Beraz, liburu honetan e, umore sutil hori aurkituko dugu, burla pitxin bat ere eh, egiten derari? Ba, hemen eh, esate baterako ba, esango izut. Gure solak, Eh, hitz e, egiten du bere gorputzeko atal guztiekin, ez? Eta orduan, ba, esate baterako, ba, bere urdailak esaten dio, ba, zoaz sukaldera txokolati hartzera eta orduan hankak esate dute, ez, ez, uz dezagun hori geroako, ze hankak daude oso nagituta eta oso alpertu eta ordu, lapur bat hemen dagoen umorea da hori da, xola izketan bere begiekin, bere, ez du esaten, eh, esate baterako lokartzen ari naiz, bezik eta ba, esaten dio belarriak, zer da hotz hori, eta orduan eh, erantzuten du sudurrak, ez? nire zurrungak dira eta, Bueno, hola, da pizka bat joku hori, sola eta bere atalak eta gero lapurra saltzen danean, ba bueno, hori dan oraindik ba zesan dizut. Nahastu da gehiago. esan daiteke pikin bat txakurrak ematen dizula bide e, gaur egungo bizitza modernoari buruzko begirada bat emateko, kritika bat emateko? Bai, baina e, gaur egun, e, nola esan dizuke, kritika, mm, kesua, hiperkritika, da gauza asko daude kritika izen horren azpian da, nik hemen umentzako egiten dudana, e, da berriro dio da txuria, da, ez da nahi nuke aliketa finena egite, aliketa zan izut nik artikulu bat egiten baldin badut, eta umorez egiten baldin badut, seguru mikaztasuna duela, nahi, umore izan, baina beti mikaztasuna daukalako agresibitate bat, nik ez du nahi agresibitaterik men munduan. Agian daukat idea zar bat eta da umen mundua, mundua parte badala, Eta, bueno, gero, etorriko da gero e, mundua bere gainera, baina bitartean par pixka batekin dezatela atxakur batekin. Nola definituko zenuke sola atxakurra? Zer du bere eh, Sola da, mm, esango nuke, bakizu intxaurrena ez, urrutitik amalau eta bertatik lau. Eta sola eh, uste du amalau dela, eta gero da bakarrik lau. Baina behak bain ez du onartzen hori. Uste du asko dakila, oso nola esango nizuk, eh? kuraioz dela, behak uste du ba hori e, zer nahi egiteko gauza dela, geho ez da izaten behine, eh. baina beak ez du onartzen hori, hori da pixka bat bere jokua hori da, behin ez du onartzen, esate baterako iz bat aitzen du, beak ez du ulertzen, baina ez du onartzen hori, beti, beti egiten du itxura, ona, eh, ulertuko balu bezala, ez da, holako, bueno, torre jokua ematen dit, ez, e, bai, oparritiko jokua ematen du batzutan horrek. Eta liburu hontan zenako egoerari aurre beharko dio? Ba, hemen kontua da bizidan etxe horretan e, lapur bat dabilela eta eta beak uste du benetan e, beak harrapatzeko dula eh, lapurra, baina dago oso ikeatu da aldi berian eta ordu ba hori da azkenean ba Bueno, ba, hor... <laughs> Ba, hori da, beti esaten dudan tarte hori ez, beha guzti du, bo, sekulako egingo duela eta eroi bat izango dala, baina gero ez hainbeste, Eta hor duen pixka jokua hori da. Testu azuk idatzi duzu, baina azpimarratzekoa da ere Mikel Balberdek eh, ilustratu duela liburua, marrazkiak egin ditzula, eta Mikel Balberderen lana baloratu... Ba, izo, ba, dela. Boi, Aliziaren... E, eh, Alizia, ba, izu, Lebizkarroren Alizian hasieran bertan esana dago ba eh umentzako aurrentzago liburu batek ba, elkarrizketak eduki ditula eta eduki ditula baita ere marrazkiak ez eta nik eta hori egia dela eta esango nuke liburu aurrentzako liburu bat biak bien arteko eta genola esan da uztartuta daude biak astuta edo bat eginda ez ore bat bezala biak eta Mikel Balberdenen marrazkiak eh, oso polita dira eta dia oso humoretsuak eta gero gu launak eh, eta orduan guk oso ondo egiten dugu lan elkarrekin, ez? Esan dut dute eh, ba egiten dugu, bazkaltzen dugu elkarrekin, erabakitzen dugu nun dijo, esan zuke ba laun arteko lan bat ere badala gure liburu hau. <laughs> aur literatura zari garela estilo aldetik eh, garrantzia badu. Aur literatura zari baikara eh, zerri ematen diozu garrantzia zer du. Garrantzitsu aurrari heltzeko. Irakurleari oro heltzeko, ondo. E, bizitasuna behar da. Bizitasuna. du, esango nuke latinaren hitza animatuta egon du. Animatuta esan du, anima eduki behar du, harima. Esango nuke animatuta muimentu eduki behar du eta geho animatuta alai egon behar du. Orduan, e, niretzako idazle nahi zen aldetik, nik batez ere nahi dut hori, animazioa nahi dut bizitasuna, eta hori hortan alegintzen naiz. Beti ez da izango, Alegia badira liburu batzuk, ezagit, idazen un liburu bat, Gernikako, en fin, bombardaketa liburu, bueno, hor beste kontua da. Baina oro har da, nahiago dut mila bider egitea liburu biziak eta animatuak eta alaiak, eh, bestelakoak baino. Eta orain eh, liburu hau argitaratuta dagoeneko baduzu buruan, esolaren urrengo abentura zein izango den. Bai, badut, e, Parisen izan nintzen, museo batzu bizitazera joan nintzen, e, alabekin eta eta ikusita golabak nola espertze ez, ez pinturaren erruz, ez pintura politak etzialako, oso polita ziren asko, baina baizik eta hainbeste jende zebilalako Louvre eta olako tokietan, non ezinezkoa zen zer ikustea, eta orduan, zen naiz ba hori, ez ba, nela bat txikiak naizun e, dena bezala, ez jokonda ba, eta hori ikusi hasieran eta, eta ezin zuen ikusi zelako jendetza zehon da, dena beha baina hundiguak, eta, bueno, orduan, handikan hartu nuen, ez? Da, xola eta lubrera dihoa eta eta nahi du ikusi jokondate zindu. Zer, bakarrik ikuste ju jendearen zapatak, oinetakoak eta <laughs> jendearen belaunak eta horrekin nasarretu iten da. Hortikan abiteko naiz egiteko urrengoa. Ba, guztionekin geratzen gara, baina eh, azkenin eh, nahiko nuke aipatu, eh, ingalaterrara joan baitzara, eta handik ere bizi duzun esperientzia ona ekarri nahi izan baituzu, e, zer aurkituz? Ba, hau, xolaren lau liburu batera, bueno, eta banaka ere bai, atera dira e, ingelesez eta atera dira Londresen, eta ordu, ba, bueno, gero sari bat eman zioten, e, eta sari horren ondorena izan da, ba, aste bete Londresen, e, o, ibili naiz, ba, antzokietan, eta ibili naiz, eskoletan eta eta nikus ikasi dudana ba, batez ere ba, no, aktoreekin egiten dutela lan. Oia, aktore bat etortze zaizu, berak irakurtzen du liburua eta zoragarri normalean zoragarri izaten da Eh, ekitaldia. Aktorearen lan horri esker, ez? Eh, irakurri nik ezagizu, eh, bla, bla, bla, bla. <laughs> Edo irakurri aktore batek, ba, alde ikaragarria da, eta, eta bueno, esperientzia izan da, hori ikustea, zeireun zazpiren ume parrezka aktoreak egitezun irakurketarekin. Irakurtzaletasuna bultzatzeko garrantzitsu. Irakurtzaletan esaten dugu, baina pensatu behar dugu, benetan irakurtzea da bizitzaren alde. Eh? Gu e, buruan, helburu bezala da bizitzen eakustea, ez? Guri ere eakutsi ziguten nola edo ala. Guk ere eakutsi behar dugu bizitzen, eta irakurtzea da bizitzen ikasteko modu bat. Eta hori irakurtzaletasuna, Niz esango izu, nien naiz oso zalegi esan nola kanpaina nabarmenak eta mezu zuzenekin, ez? Zatik, beti goazen naiz italiarrak esate duten eta da, bueno, aur batek eraman dezake zaldia errekara, baina zaldiak ez badoean nahi, ez da, ez duen lortuko zaldiak edan dezan, orduan, Ba, ni nizak, ba, batzuk ez dute irakurri nahi, ba, zein godi jo, ba, ba, ez dezatele irakurri. Oza, nik, e, eh, zain nizuke, gukin berdena dezaletasun pixka bat duena, ari bai, ari eman berdi jo, gauza hona, ari eman behar dizkio ekitaldi zora garriak, ari eman behar hori, Oan, ba, beste batek, takin mm, hori, esan, ba, nahiago dula, ba, ba, zakit, eskubide guztia dukoa gainera, esan nahi dut, bueno, ikasiko du agian beste bide batzuetatik, ba, nik ez daki, nik, ez naiz alde hortan puritanoa, ez da, gure etxean da gure inguruan erik ikusten ditut, ba, bueno, semeala batzuk, e, zalegoa dieta beste batzuk beste, baina, bueno, danak aurkitu behar dute bere, zain esan, bere bizitzeko era, ez? Bere... Bukatzeko azken galdera, e, Durangoko azoka ate dugu, berroita margarren edizioa ospatuko da urten, e, eh, zu hurbilduko zara Durangoko azokara, aurkezpentso baten egitea, eta gero berroita margarren edizionek zer e, eh, izu, edo nola sentitzen duzu? Hor galdera dituzu, Bata da berrogeita mar e, eh, urte hurrena, nik esango nuke hasiera aziratik ezagutzen dudala, eta uste dut mm, nola e, zehaztu ba, bueno, alde batera oso ondo atera da Durangoko azokarena eta karrantzian handi hartu dut euskal literaturan gaur ezinbestekoa da. Baina bestera baita ere esan bada da, ba, gauza asko egin oso modu ez oso profesionalean eta egin dira modu apur bat esango nuke, binbili bombolo ez egin dira, eta hoi mm, zuzendu egin behar da, oza, azokak, badakigu jendea eramaten dula, baina bueno, Euskal Herria badakizu eh, jendea badukala muitzeko ohitura ondila, eta e, zer nahi antolatzen dezula, egun mila persona joaten dira, ez? Nola baita esateko, orduan, jendea, ba, ba jendea joaten da, baina etorkizunari begira gauza asko zuzendu behar dira nire ustetan. Baina bueno, hori aurrena esan garantzia handia dula, eta bigarren esan, bai, baina kontuz, e, eh, etorkizuna, eh, fin, a, alako apustu handiak eta alako zailtasun handiak goztopoak ekarriko dizkigu eta preste hon dugu horretarako ere. Hori alde batetik, eta bestea ba joango naize, ba bai joango naiz, da, eh, bueno, hor, obaba inguruan edo gure jaioterrian, ostea zu izeneko herrian egin dugu alako ibilaldi bat, egin dugu mm, pasealeku bat, promenatzeko esaten duzu, bueno, ba, bueno, promenatzeko polita da, promenatzeko promenat bat egiteko, eta bueno, hori aurkeztera guaz, eh? ze mm, paseo mota izango da, nobabako paseoa, gure muskerraren bidea deitu diogu, eta hori aurkeztera joango naiz. Ami esker. Zuri eta mm, goraintzi. Zuri eta goraintzi. Ba Bernardo Hatxagarekin izan gara eta beharko egunera begira ere jarri nahiko genuke minutu laburrauetan bihar olatz zugastiren azken lanaz zintesatuko baikara. E azken aldean, elkar zigiloarekin ur goiena, ur barrena izeneko diska du plazaratu eta jakizue, ba, diskaren aurkezteko kontzertu bat ere eskeniko duela baionan ondoko hastean. gure aspermena Neurtzen zuten amez gaizto bihurtu zirenean Iesi joan ginen hain Non geure burua aurkitu genuen Antzegoen erabeta uzkur gure Puntar arte iritsi gara gaurkoan entzule, neraletik besterik ez. Bihar arte eta bien bitartzen ongi izan, aio. tocado la locura con la punta de los dedos. Voy mirándome los charcos, yo no necesito espejo. Sé que soy mucho más guapo cuando no me siento feo. admiro son las flores que crecen en la basura. ¿Dónde se han quedado tus sueños? Tienes el alma desnuda. Después de romper la ola solo nos quedó la espuma. Voy mirándome los charcos, yo no necesito espejo. Sé que soy mucho más guapo cuando no me siento feo. zentzua da transmisioa. Eta transmisioa gertatzen bada, ni inork ez du pentsatzen zenbat irauten duen. Kiberetik doanak, segitu behaznik, segitu behaznik. Ni galtzeko ez diat ne horren behar. Ni ez doa bidea hartatik jasine, errekara ibitik ez!